Et nout joliment de rane de Zu uh, alki, uh, alkiren zuzendari uh, eh, oroko ja zira, bimia eta hogeitik uh, posto horretan zira. Hor um, gira, piskat uh, aipatzeko alkiren uh, behitasunak, bai, aktualitatea azken uh, ilabete hauetan. Lehen gauza, berba, uh, uste dut alkik, uh, alki mugituko dela, hemen itxasuko eta gira, baina bau beste proiektu polita ere uh, martxana. Bai, hori da. Horrengo ba, tailer uh, originala, azken fina utziko dugu eldu den urtean, eta lage soron barna instalatuko gira, eta ari giren tailer berri batean. Aski eh, gotio izango da, eh, ez e, usina ere aipatzen, baina tailer bat izango da, zer da ez berrentasuna? Ba, tailera itzera biltzen dugu bai beti, eh, beti um, urbiltasun bat edo berotasun edo gizon emazten lan, eh, lan elkartze bat baita, eta bai aski kozkorra izanen da, hemen lau mila metrokarratu behin opiskat gehiago ditugu, urrengoak kasik amar mila izan dituelarik. Gan nahi du, badela alkiren gandik eh, handitzeko gogoa, zer da hor sedea eh, Bai, duela urte batzuk ari gira garatzen egierateko, eta hor garapen hori asumitzeko eta segitzeko ere, beharrezkoa zaigu, ba, etapa hori pasatzea beraz taile gori ere ikitzea. Uztuta, alki kooperatiba moduan osatua dela, antolatua dela, zer, zer nahi du horrek? Beraz, bai, sortzetik, mila eta batean kooperatiba moduan eh, sortu zuten, bost eh, lagun eta kidek. Horrek eran nahi du, beti hola girela, eta beraz, eh, gaur egun berrogeita bi kide gira, eta dena gira, beraz, langile, eta partaide. Horrek nahi du sartua girela, bai implikazio mailan, bai kapitalean ere guztiak integratua girela, eta boz aldetik edo erabaki aldetik ere, pixka bat eh, ba, talde erabakiak dira gehiago. Kopuru hori handitzeko sedea bada urte dut, eh, du eh, urte hilabeteetan? Bai, beraz horre, hemen datzen ari gira urteetan zehar, eta urrengo taile horretan doblatzeko ere aukera ginuke, laro gehi lan postu sortuz orotara. Gaur egun, zenbat lan ginez alkin? Gaur egun berroita bigira. eta zazpi sortzi pertsona dira tailerean, beraz hor fabrikazioan, amar bat gira hemen bulegoetan uh, ba, arlo eh, administrazioa, zuzendaritza, eh, bulego teknikoa ere bai, marketinga ere bai, kalitatea ere bai eta hiru komertzial ditugu hemendik kanpo bi Parisen eta Parise inguruak eh, komertzial mailan ba, edatzeko eta beste bat eh, frantses ekialde osoa eh, mailatzeko egan ezagun Montpellietik Strasburgera, marra bat egiteko. Justuki, alkik lortu du hor mundu mailako merkatu batean sartzen, azkenan galderak dituzue mundu guzitik? Bai, egia da gure orra merkatuak nahasiak direla, covid 19 kasik erdi merkatuak ginuen eh, frantzian egiten eta beste erdia atzerian. Hor COVIDak bizkat gauzak aldatu ditu, euneko irurgoi tamarra frantzian egiten dugu oraindik eta euneko hogei tamarra atzerian. Baina bai izaten alda ba mundu osora eratu azken fina. Nundi galderak, Japonia ipatzen dela, zer dira, nundik eh, bada sedea gogo hori zuen gana etortzeko? uste dut uh, alki marka edo nortasuna ezagutua stendela izaten, uh, eh, humilitatea hundide batekin, eh, merkatua erjaldoia baita, baina markak izan duen uh, eh, koesio hori produktu hortan, sen, produktuetan senditzen alden, ba, berotasun hori edo afektibitate hori, ba, senditzen da, senditzen dute, eta lotura bat sortzen da Bai frantzian eta ere atzerian eran duzu bezala. An, zuk ezakit nola definituko zinuke eh, egiten duzuena, alkiren eh, altzairuak, adirak, eh, nolakoak dira ze, zer da espiritua gibilen? Beraz, guk jadanik egurrean dugu jakintasuna hundiena, egur sendoan bereziki, baita egun egur barkatu kurbatuan ere, Beraz, horrek ikartzen du produktuari berriz ere errateko eh, afektibitate edo berutasun handi bat, urbiltasun bat, eta gogoa ematen da, ba, ukitzea, begiratzea, eta eh, gosoki gorsoki senditzen gira gure produktuetan. Diseinuan ere, lan handia eginda uste dut, eh, jenol gandik, eh, nuke, eh, zer, eh, zer gogorekin eh, ibilidea lanean, hor zuen, eh, produktuak sortzen? Bai, biztan da, diseinuak badu parte handi bat orain, uh, aipatu zu Jean-Louis Ratzoki, hori izan da bost urte inguruan uh, elkartze bat, uh, merkatu tradizionala erortzen ari zela eta garaiko ba, zuzendariak, eh, peio uh, bizka eta terabide bat miatzeko Jean-Louis den gana itzuli zen ere bai, eta elgarrekin bide berri bat prestatu zuten, gehien bat uh, eh, emengo jakitate eta egur lan hortan zen uh, eh, baina jakitatea handia erabiliz, baina irudi ahas beste goze bat sortuz. Eta uh, horrek egin du iraultza bat azken finean, bai komunikazio bideetan, bai salmenta kanaletan hori izan da bersortze bat uh, oso osoa, eguneko eguna bersortua izan da ez da zuen modelo ezberdinak, e, ehm, zuntok, saskiaren ispiritua, ispiratzioak ere eh, emango lujaldetik eh, hartuak dira? Bai, uh, produktu askotan, bada, bada bai uh, edo begikolpe bat, edo inspirazio bat, historiari buruz, uh, baserritar munduari ere bai, eta eskudiak intzaz ere bai, asko. Ba, duzu eh, mundu mailan merkatuan eh, sartzen ari zinetela, azken uh, eh, aktuitatean ere ikusitugu um, mm, frantziako librutegi nazionalaren uh, altzairuetan ere lan egin duzuela, modelo berezi bat sortuz, han ere zuen uh, marka handa. Bai, hor ere proiektu soragarri bat izan da, egia errateko, Liburutegi nazionalak uh, diseinu konkurtso bat lehenik proposatu du, hori uh, Patrick Jouen agentziak irabazi du, bera da eh, nahiko ezagutua den agentzia, agentzia bat, eta horren ondotik egin dute uh, fabrikante edo ekoizle konkurtso bat ere bai, eta hor gure gana ba, gu ezargira zerrendan biztan da, baina jakitate hori biziki berezia ala ere gure gana ere etorri dira horren bila, egur sendoa eta egur zentratua lantzeko, eta hor bai izan dela proiektu eder bat historioan ere deja da, instituzio publiko batzuekin, baita diseinatzaile, baita alkidekin e, eraiki baita. Eta bukaeran ere hori eskaintzeak adiroiek e, leku hortara eta jende guzia ibiltzen alko den leku hortara e, simboloan ere azkarra zen guretzat. Horria izendatu dugu, hor ere beti gure kolekzioak e, euskal izenak edo euskal kulturari lotura duten izenak ematen baitiegu, baitzkigu. Alki eh, aida sartzen luxuzko komertzio merkatu baten edo ez da hori gogoa? Be, alki sartzen da bai, holako lekuetan, gogoa bada hortan ere, maila hori unkitzea, baina guk dugun uh, nahia eta sedea, eh, da gure produktuak albezain eh, eh, transversalak izatea, atxemateko bai eh, liburutegi hortan, bai e, batean, bai eh, zure etxean, bai pixka bat edo lekutara joateko adaptatuak izatea produktuak. Bai, Partikulajei ere zuzentzen ziztela? Oraindik zuzenean ez, orain profesionalekin ari gira bakarrik, baina ba, denda batzuetan aurkitzen lira gure produktuak biztanda, baina bai ez dugula nahi Esklubizibitate giroan ja ezagin eguzu jenden buruan. Egan duzu langile gehiago hartzeko gogoa zela, ala ere beti e, jakitatea eta hori hartesautza eskuz, eginako lana hori da lehentasuna zuentzat. a, ah, bai hartesautza aintzinean da eta gure jakitate, goi mailako jakitatea hortan da ere bai. Baina, uh, eh, eta hilerrean ikusiko duzun bezala, ala ere industria eta artesautzaren artean gira, edo bien kombinazioan nahiago dut egan. Uh, eh, ezkoa baita, bolumenak aipatzen delarik, kalitatea aipatzen delarik, uh, eh, atzerira eksportatzeko ere aipatzen delarik, beharrezkoa da eh, norma batzuk eta kalitate eta produktuak, sendoak eta segurak izatea. Beraz, baditugu bai material goi mailako edo goi teknologiako materialak ere bai. Atik zetara, produktu baten sortzeko zenbat oren dira. Galdera biziki zaila da, biztan da, kadiren arabera desberdina baita, baina bai orenak dira eta hori baino gehiago eh, eskupare asko pasatzen dira te kadiren bakotxean hori da gehiago azpimarratzeko. Lezker genitz? Mi zuri.